Jonesan Akzion hildoaren baitan Voix de Fam programan ekoiztutako saioak. etorri Amapola Morea bigarren saio ontara. Aitziber, bigarren gonbidatuare prest dugu. Bigarren esperimentua zakago hemen. <laughs> bueno, ba, ongi etorri, ez dakit prestauden gure galderei erantzuteko? Noski, beti, bai. <laughs> e, kazetaria izan erresia erreixa da galderak erantzutia edo erosogoa da e, beste aldian, notia? Mm, Erosoagoa da beste aldean egotea kontrolatzen dezulako gehiun momentua, baina gustatzen zaizkit ere galderak erantzute ezagut bate batean Hago parrasta bada. Bai. <laughs> ba, aurkezpentsuak egin hasiko da. Bai, hala da bai. E, Naro Aiturri behar bada entzulek ezagutu dute Donostian e, sortu zen 76an eta Wikipediak e, dioenez e, Hernaniarra da. Telebistako hainbat e, saiori esker edo saiorengatik ezagutzen dugu, izan ere ba, EITB sarean e, lanean, bekadun gisa, eta besteak beste ba, ikus gela, zein e, eh, zutan blai programetan e, ikusi izan genuen, etxe berdinean, 2000 eta bederatzi urtean aldiz, amaika telebista proiektuan sartu eta bertan segitzen du buru belarri, Gaur egun eh, gainera, erredaktore buru lanetan e, ibiltzen da naroa. Azkapena, erakunde internazionalistako kidere bada, eta brigadista lana ere burutu izan du ben baina gehiagotan. Aixialdi eta tal profesionalaz gain, ama ere bada, naroa, besteak, beste. Beraz, Wikipedian eh, jartzen duenetik aratago, saiatuko gara aurretik dugun ordu bete honetan guztia osatzen. Osatzen, mamitzen, aletzen, Ze iruditu zatio aurkezpentsu hau? Oso ondo, bai. Wikipediak asmatu dela <laughs> gutxi gora bera, hau batzutan gehiago da gutxi baina Hernani erra naiz, bai, bai. jaiotze, Hernanin bizi izan naiz, orain dela marr urte arte, eta bain horeretan bizi naiz, eta ia da pixka eta adopzio herri bezala hartzetela, eta oso gustora bizi naizela ere bertan. Beraz, e, gogoratuko diegu gure aurreko gomidatua Alaia mm-hmm. Martin genuela, eta naroa galdera bat utzi zitzun, nor eh, jakin gabe. Ongi. Zein da zure beldurrik handiena? plas. Plas. Plas, plas, plas. <laughs> Beldurrik ondina? Ba... Beldurrik ondina da... Askotan pensatu eh, ez gaina... E... Ez zorion izatea. Alegia, zehuzerri izatea... Triste. E... Izatera behartze zaituena ez da e, tristurara eta bakardadera. Hoi nik uste dut bakardadiak beldurre matiela, baina ama naizenetik an, bakardadiak ez dit beldurrik ematen zez, nahi inoiz bakarrik, eta horrein beldur gehiena ematiena da umiak. Uh mhm. -huh. Bai. Beraz, bizitza e, pertsonalagoak. Bai, mm. bai. Ba, e, naro, azken batean, aipatu dugu EITB sarean eh, hasi zinela, e, baliabide askodun medio batean, Eta azkenengo bost urteetan e, eh, amaika telebistan zabiltza, baliabide gutxiago eh, dauzkan eh, komunikabide batean. Jauzi horrek adibidez beldurrik ez eman? Ez, ez da gutxi eta baliabide gutxi baino, gutxiago baino esango nuke askoz, gutxiago baino. <laughs> ba bai, urte luze zibilinitzen e, eite ben. Amaika urte gehi beste bi, bekadun, eta han, klaro, egia da, e, ura da mostro bat. Mostro bat, e, eta oitzen zera, edo zer gauzetarako, amar mila istantzi bete gartzea, baina amar mila gauza zeudelako ere. E, grafismoa, ba, uste zen un bideo bat, eta grafistari esaten zenion, grafismoa egin da egitez izun. E, beste, ui, aparatu bat aurri da, eta ingenieroa. Eta beste teknikoa, eta beste realizadorea, eta beste kamera. E, salto amaikara, asko ze balia bide gutxiaokin, asko ze diru gutxiaokin, lantalde asko ze txikigoarekin, baina Niretzat salto ikeragarria onera. E, asko ze onerago gainera e, ikasi det eta ikasten ari naiz asko ze gauza gehiago egiten dugu denetarik desde, hasi kamera izatetik editatu grafismoa ez zein util bat naiz horretarako <laughs> baina bueno alditugun gauza guztik egiten orduan saltoa eta jende asko esan zian garai hartan eh e, amaikarazoaz eskaini ziatenen amaikarazoaz baino joe ETV izan da atzera pausua bada, ez da? Eta nik esaten egin, jo, maze ikuspundu diferentea zen, eretzat aurrera pausua da. Eta hmm. hori pentsatzen orain digere. ere. Eta nolakoak izan zen amaika telebistan hasiera oik, eh, hasieran Bilbon bakarrika antzen egoitza, Bilboa ez dakit bizitzea juntzen egin, baina bueno, egunerokoa Bilbon kokatzia berrize. Eh? Bai, jo, ba, hasiera izan zen traka matraka esateana. E, nei eskaini iziaten ean e, amaikan azteko, berezan Bilbon eta ondorioz Bilbon bizitzera, ni horeretan bizin itzan dagoeneko, hendik umerik ez nun, Baina hain, hain argi naukan proiektu hontan parte hartu nahi nuela, e, eh, nire hemengo etxia, bikotea eta dena hemen utzi, ez utzi, baina hemen utzi bai, eta bilbora jo nintzen bizitzera, eta urte terdi zego bilbon bizitzen, ikas pixura buelta egin nuen baino dagoeneko geita mabi mhm. urte egin, pixka zarragoa. <laughs> Zora garri, izan zen nik bilbo asko asko asko maite dut gainera, laguna handia ditutan eta, eta asko gustatzen zaitiria. Eta lehenengo sarrera amaikan, jo ba, entzulen baten bat egon bada Bilbon ulertuko dit. E, sarrera eraikina bertan da eraikin industria handi bat, sarrera da iluna, eskailerakin, bosgarren pixuraino igo bertzea, garaje sarrera bada, nik hasieran esan hon, ai ama, Hauek engainatu naute, eh? ni hemen nator ez da trata blanka zeolako batea sarte behar naue. Ni gotzen da, ditu nion orten garaian nire jefea zanari, eta esan ba, Fermin hemen aldata, bai, bai, ilo, ilo, ora, hortizoaz, eta bai, ba, eta iritsi, eta gela, osea, zan, eraikin bat, pabelloi bat, utxa, osea, zeuden makarrekan paretak, eta punto eta ez zegoen ezer ez montatua. Eta horrekin batera esan ziaten, bueno, naroa, hau da zure taldea, e, naroari esan <laughs> dituzuen galdera eta zalantza guztiak, berak bideratuko zaitue, eta naroa jakin dezazun, e, eh, iru hilabete barru emision egon behar gerela, ze hor da gure lizentziaren amaiera. Ez zegoen ezer montatua. Eta hortik, iru hilabeteak izan ziren, zoramena, zoramen zoragarria presiopean edo hasi zineten lanean. <laughs> presioa zen, oza, sea, eske, maiak montatzen astetik, e, ikustea jendeak kableak montatzen, e, eh, enlazteak, antenak, lehenengo publizidadea, eta ikusi genuen lehenengo aldia platoan sartu, eta hori emititzen zela, jo, kriston emozioa. Alegia, izan zela eh, Euskal Telebistan dena eskatu eta ema, <laughs> e, ematen zizutenetikan zu itea, ez? Dena, dena. Osea, eske dauzkau bideoak montatzen gu maileak, gu jartzen mikroak, eh, eskatzen baita kubileteak mikroenak, e, nun egiten da grafismo hau nun ez, etxe honetako e, irudia da hau, baina hori nola barneratu, e, kazetari illa denak zetoztela prentsatik eta telebistan nola lan egin, zer dan edizio lineal bat, zer dan NG bat, zer dan mundu bat mundu bat izan zen, zero, zero, zerotik. Hmm. Kriston presioa izan zen hasi gainera data batekin. Eta nola definituko zenuke amaika telebista? Ba, jo, nik uste eta amaika telebista dela eh, Euskal Herriak behar duen e, beste Euskal komunikabide bat e, Telebistak orain bat baino gehiago daude Euskal Herrian noski tokiko telebista ugari daude eta oso oso lan duina eta txukuna egiten duten urteak pasala gainera gero eta gehiago. Nik uste beharrezkoa dela herri honetan gero eta euskarazko komunikabide gehiago izan hobe. Eta tokikotasunetik gure txikitasunen eta hori zaila izaten da, nik esango nuke amaika telebista saiatzen dela e, e, nazio telebista bat izaten, berri esaten dut bere txikitasunean, eta era berean ere e, Euskal Telebistak e, ematen ez duenaren tarte hori jorratuko duena ere, ez da? Hori da, gian garrantzitsua ze Euskal Telebistarekin ohitua gaude, naiz eta telebista publiko bat izan, ma, ba, bueno, gai batzuen e, tratamenduan, nola egiten dituzten gauzak, euskerarekin ere kontuz, Ba, bueno, pixka bat horren baitan guge euskarazko telebista bat, telebista euskaldun bat, eta, bueno, ba, herri honen alde lanean saiatzen garena ibiltzen mintzat. Euskal telebistak eh, ematen, alegia, amaika telebistai eskatzen zaio, Euskal telebistan maila ematia entzu, ikusentzulen aldetik. Batzutan esaten digu, eh, jo, eh, eske zuen kalidadia eskaxagoa da, eske zuen albisteiak eskaxagoa da, ja, eta gure dirua da, e, e, erdilaren, laurdenaren, ez dularen, e, laurdena. <laughs> Orduan, klaro, panoski, <laughs> ba, imposiblea da, eskatzen zego, baina ere baita gero jende asko esaten digu, jo, jakin da ze gutxi izaten, eta ze medio gutxi dituzuen, haupa, egiten dezue alde zuena, ez da, agian egunerokotasuna eta egunero egiten dugu zaila da. Baina nik uste urtean zehar ere egiten ditugula hola puntotxoak bere, bere oinarria duzten dutenak. Badira, inbat urte eh, telebistan hasi zinela lanean, e, aipatu duzu, amaika bat urte egin zen ditu bai. e. bost betetzera zoaz bai. eh, amaika telebistan, eh, esan nahi du, kazetaritzaren azken urtetako garapen guztia, ez, eh, zagotu zula analogikotik digitalera, eh, ikaragarri aldatu da, ez, gubar ba, ez gara horren beste hartzen. <laughs> bai, bai, ikaragarri, jo, ni hasi, jo, eske, nik gogoratzen ditut astapenak unibertsitatean, ez da? Nik egin eh, kazetaritza, gaina eh, Orduan izan izan azken urtea eh, egin plan zarra edo eh, Ondorio ondoren plan berria zetorren jala urtekoa zena, gu bost urte egin genituen gure praktikak unibertsitatean existenteak ziren. Ez ez genun kamera edizioa ezan existitzen gogoratzen naiz behin imprenta, osea, atea ziguela kajoi bat lenoko gutenberreko gutenberren imprentarena hola linotipia ez da gizeta esaten nuen, oh, koño baino guez gehasiko linotipiarekin eh, periodiko lan egiten barbalin badau kork espres erabiliko deu baina ez genitu norrelako gauzak erabiltzen eh, e, Ete ben, hasi bekadun, eta ite ben orduntzen den ordenadoreak ere ez, diala, word prozesadore xelebre triste batzuk, Eta edizioa zen, bale, no, korrak, eh, zar batzuk, egin ruedak, eman martzen izkiola, kriston golpiak ruedai funtzionatzeko, gero zinta betakama hartu, kristona, eta hori, dena nola jontzen ordenadoreko betzen, nola juntzen dena eh, digitalera pasatzen, nola ja zinta hoiek etzian zinta, kamarak ja nola etzuten zinta zarrori baizik eta tarjeta txiki bat, hori dena ikusten edizioa nola zan digitalen, bidali sarean, interneta, eske, nik lanian ezagutu eta internetaren aldaketa. Ez mm izatea bai. internet, ez nahi oso zerra, oita masi urte la, iruita, maus ditu dela. Baina oso denbora gutxien izan da aldaketa teknologikoa eta errazten du horrek lana, zuek ere mhm. irratian ikusten ez, eh, errazten bai. du. Bai, gabe. Barba eh, amaika telebiztain proiektu berria izan da, e, eskuragarriago dauka e, berrikuntza horretan lan egitea, ez? Ez dakit aldaketarik bizi behar izan duzuen etxe barruan. Ez, egia da. Guk hori aldaketa ja ekarri genuen hasieratik. Bost urte e, hasi ginala lanean eta emisioarekin pixka gutxixio, e, otxailan hasi ginalako e, hilabete pare bat beranduago, Baina guia barruan ekarri dugu digitalizazioa, artxibatzen moduak, emisioa, e, amasei bederatzirenetan emititza eta ez lauerenetan, ba, bueno, hainbat gauza ja ekarri ditugu, etxetikan. Eta urte hauetan baitare, informazioa kontsumitzeko modua aldatu da. Guztiz, eta aldatuko dana. ez Eta aldatuko dana, ez dakigu, gu gaude beldurtuak ze... Horain gainera 4 on hasi da kanpaina bat egiten, ez da? La televisión ha muerto, viva la televisión. Eta e, saltzen duena da, telebista nahi erara. Eta hori da bidea, eh? eta hori da etorkizuna. Jendea, ni resistitzen naiz. Resistitzen naiz zen bezala ibook bat izatera. Nei liburua gustatzen zaiz, nei papera gustatzen ikutzea, usaitzea eta denetarik. Ta hau oparitu ziaten da esan dut zepolita eta etxean armaila baten daukat ikutu gabe. Eta bai, oso dago, ez aizia, vale. Baina ni naiz periodiko zalea, naiz liburu zalea, naiz etxe iritsi eta encefalograma plano telebista zalea, ez ordenadorez begiratzea aldea. Ba, ikusten dut generazio gazteak Ja, internetez ikusten du, piezak, nahi dezun saioa, nahi dezun telesaioa, orduan hori da bidea. Eta guk ere horretara egokitu behar dugu eta hori da gure erronka, ez da amaikan telebista konbentzionala, baina gero teknologi berriak ekartzen ditunera edo moldatzen gea, edo hiltze gea gu eta beste guztiak. Mhm. Beraz, e, galdera mai gainean daukazu, etxe barruan. <laughs> galdera mai gainean daukau eta saiatzea horri erantzuten eta ba, orain kontuatzea, sare sozialak, e, eh, amaika.tv netorria, hori da, gure bidea, e, eh, YouTubeko kanala, Osa, eta hori dena uztartzen ari gara, baina, ba, kristen eh, merkatu da. <laughs> Nolako e, lan saria dakazute? Ez, elkar lanian zenekin aitzen ez? Garrantzitsu izango da, E, komunikabide txiki bat edo, bueno, hain handia ez den komunikabide batean elkarlanean aitzea. Bai, bai, bai, e, abar, leheno esan dut gainera, ba, tokiko telebista gehiago daudela. Hor dauzko ba, hitzarmen diferentiak. Adibidez daukau tokiko telebistekin e, hitzarmen bat, ba, tokiko telebistak, ba, direnak, espero ez bat ere aztea, ba, goiena, e, goierri telebista, oizmendi, ogeita zortzi kanala, xaloa, uste denak esan ditu dela, erlo, ez egarrena, oie denak esan ditu, ja. Oiekin daukagu hitzarmen bat, E, gure artean kontribuzio deitzen dioguna, ba, bueno, besteak beste pasaioak ba, bata besteai pasatzen dizkiogu eta helburua izateko ez da ba, eskualde desberdinetan e, beraiek ere emititzeko gure programazioa, eta guk eurena. Ze hor kontutan hartu behar da, orain nahi hitz egiten pixkat martxan jarri ginen etikan da emisiorekin. Baina lehenengo izan zen, hori urte batzuk lehenago, telebista lizentzia batzuk banatu ziren, e, gobernuak jarrita, Eta telebista lizentzia horietara aurkeztu zen amaika, hainbat demarkaziotan e, erkidegoan barruan zen, afarroan, ez ziren sartzen, eta Ipar Euskal Herrian ere, baina demarkazio horietan telebistak dagoeneko zeuden demarkaziotan ez, ginen, ez ginen sartu. Ez da zen, nahiko urte da eramate eurek ere, eta bo, ba, iberaien lan ozan, eta elkarlanean hori izan bidea. Ordon hori uztartzen dugu, orain egun, albiztegi bat egiten dugu gauetan, nun beraiek ere beraien piezak eta bidaltzen dizkiguen eta guk osatzen dugu orokorrean, baina bueno, nik uste dut ere hor oraindik kan bidea handia daukagula mm. egiteko tokiko telebisten artean, guztien artean, mostro bada hori mugitzea, bakoitza bere etxekoa gea, ge azkenak iristen, beraiek asko urte asko gehiago daramate. Baina nik uste eta egin behar direla gauza gehiago, kanaldudekin ere egin ditugu pare bat gauza, finkatu beharko genituzke gauza gehiago, irratiekin ere bagabe ba, infozaz, eta bestekin, da, gauza lotu nahian, baina, bueno, gero bakoitza bere txian. Aipatu duzu, eh, ikuspegi nazionaleko komunikabide bat dela, ez alda zaila. Gu? Eh, beti dena kontutan hartzea lurraldetasun oso errespetatu gainera eh, jakinez ezintasun batetik ari dela, baina benetan nahi duzula hori. Oso kritikatu bat zaizue? Ba, bai, bai, bai, bai, gainera oso zaila da. Guk esate du Telebista Nazional bat izan nahi degula, eta daukau egoitza bat Bilbon eta bestea Donostian. Ondorioz, notizi gehienak dira Gipuzkoakoak Bizkaikoak. Gero, ateak irekin ere e, badokagu Nafarroan, eta ordu neuren bideoak ere jasotzen ditugu. E, gero, tokiko telebistekin esan dudana, ba, xalo ere hartzen da, iparraldearekin ia ez dugu e, loturarik. Orduan, bai, nahi dezu, baina hori, albistegian izan barren saiatzen gara, ba, beste esparruetan kubritzen. Edo elkarrizketetan, edo saioetan, ba, bueno, pixu bat ematea lurraldetasun zazpi herrialden mapa hori erakuste, ez da, baina oso zaila. Eta askoz gehiago gehan hmm. Hor, Apustua egin zenuten, e, ez dakit lehenengo aldiz noiz, ekitaldi nazional bat edo bai urtarrileko eh, manifestazioa dela, bai korrikan amaiera dela, e, lehenengo aldian olako jaialdi edo olako aldarrikapen egun baten e, kubritzia edo nola egiten da edo ze suposatzen dira maika telebistai? <coughs> Barkatu, eh? Lasei. <coughs> Ez du lakin abil. E, amaikari ze <laughs> suposatzen dio kristolana? Kriston... Eh? E, e, esfortzu pertsonalaz, e, geanak, denak murgiltzegea hortan kao. Hori, kontutan hartuz gero egunerokotasunak ezin duela geratu. Ordon da, egunerokotasunak gehi hori. Ordon lehenengo aldiz egin genuna, orain dela bi... Or, ez, aurreko korrika egin genuen, kanpo kontratazioa hori dena lotu, NG-ak, korrikarekin, aekarekin, eh, elkarlana, nola, etkarri bideo, nola emititu izan zen, komplikatua bigarren aldia egin dugu orain, eta hobeto xio, joan da, ja, asko ze esparru zabalagoa kubritu dugu, lehen aldiz, orain dela bi urte baino, orain lehen aldiz berriz ere, korrika osoa ikusgai izan da, ia herri zerri zintzilikatu dugu eborrian, jendeak ikusi izan du bere herria, eta hortan kritika oso positiboa jaso ditugu. Esfortzoa, latza, onura ekonomikoa zero, <laughs> ez dirua ez dugu irabazten eh, galduite dugu, generalian, baina oso ondo, eta Era berean, lehenengo aldiz egin genuen urtarrileko manifestazioa, personaldeko manifestazioa, lehenengo aldiz egin genuen zuzenean enlazeekin, eta izan zen kriston erronka, osea, hamar personalanean ginen hori kubritzeko, eta nik uste, bo, nire buru egizak uste oso egin genuela, <laughs> Ez, baina kriston esfortzu pertsonala, eh naroa abesti batzu, bueno, bi abesti mhm. aukeratzeko eskatu dizu eta bat eh ze amaixen elektrizitatea gustoko duzu? Ba, eh gustoko ez amaix, gustoko eta iora, asko. Erotze zaite Euskal Herrian daukagun neska hotzik politena dela. Mhm. E, sorkun eta beste guztiak <laughs> gutxi etxi gabe, baina aiora nahotsa zorarria da, emakume horrek daukan indarra da barbaridade bat. Eta elektrizitatea bestia, besteen artean asko gustatzen zait, transmititzen duna bat ikan. Badaudea abestiak nik uste denei gertatzen zaigula. Bai. Emate izula hola subido txiki bat, ez da... Hau entzuten joten zara lanera. Bai, jo, eh, joten naiz, ato trapo entzuten edo zer bai. gauza, osea, ato trapo. Eta ematen dit, abesti honek ematen dit, ez da, sentzazio raro bat. Bai. Alaitasuna morroa. Nik uste, eh? e, oain arte kontatu diguzunakin, elektrizitatea odolian e, zainetan eraman beharko dezula. Bai, ni guzti pixkaten txufatu iten aiz, noiz, behin igual deskargatuin beharko nintzatek. <laughs> bueno, ba, entzungo dugu, pixkat gure entxufatzeko, baina arte goxo goxo guaz, baina bigarren zatiak entxartzeko. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera. Y hartu egin artu egena onegar marcoa Gawi you know then asking nik ere, oiukatu que tengo dut munduak azten banau luro na casca zan banau zerbait utzi beharko dut Bentsat euritanten artean Ilargiak erakusten duen Aurpegiaren aurrean eskatzen diet Oiukatu zizar galduei Nire negar Bada espada banoa, dio abestiak, baina bada espada ez gun, nero, hemen Ez dakit, ez dakit. Oin ba, goza ondo portatzen egizatea, hasik ez, eh? Inkestak segitzen du. <laughs> ba, nero, erredaktore buru lanetan zabiltza maika telebistan, e, zein da zure egunerokotasuna? A ber, e, f, e, a ber, erredaktore buru. Lehen honitzen erredaktore buru, orain paper hori du genuen edo aldatu genuen edo ez da gizegin genuen, eta orain gehiago prokupatzen nahi ze edukietaz, edukia mhm. ardura duen edo. E, titulitiz mordo bat ezartarako, eh? yeah. laneako eta punto. Eta zein dan ere egun eroko eta duten, ba, gehien bat, e, eguneko albiztegia eta ja, ba, persona atzuk kudeatzen dute. Orduan da pixka bat, horren kontrola edukien gaineko ikuspuntu bat jarraipen bat izatea, gero egiten ditugun saioak ere berdin, bai ikustea, bai eh, gaiak jartzea, aurrera begira saio berrietan pentsatzea, gero parrilein, programazioein, jo, batzutan oso aspergarria lana. <laughs> Eta gero aparte saio bat egiten dut, esatea libre izena duena, e, mainguru politikoa dela, horri biltzen aiz burrokan politikari eta politika ditu guztiekin. Hori zer da zuretzako, barba dago xoki bat, hortan plazer hartzen duzu? E, bai, gustatzen zait, egia da ere lan asko kentzen, oza, lan asko ematen dizu, prestatzea saio bat, bat dizu ezak ere lan asko ematen du, baina era berean niri asko gustatzen zait, oza, asko gustatzen zait saio bat egitea. Batzuetan denbora gehiago nahiko nuke. Baina bai dago xoki bat, bai da xoki bat, eta nahi politika asko gustatzen zait, txapaz bat naiz politikarekin. <laughs> Eta ordun asko ikasten dut, eta gehien bat gustatzen zait hori, eta lehen elkarrizketak eta egiten itunean eren orbanakoak eta asko, asko gustatzen asko ikasten dalako. Mm. Jendia ezagutzen duzu, jendia nolakoa dan, da. Bai, bai xoki bat. Badao e, telebistan guztuen gozenuken saion bat, e, eh, saion motan bat, guain dikinez dezuna? Uh, ah, ba, eh. Realiti bat ez, broma da. <laughs> Hanai handia ez, ez, ez. Mm, galdera zaila. E, bai, egin gonituzke gauza pila bat. Eske uste dena probatuko nukela. Esan ez gai politikoak asko gustatzea izkidala, baina eske berdin txitzea ere probatzea gian bat. Edo probatzea realiti bat ez, oi broma zan. Baina elkarrizketa saioak egin ditut, xumeak, baina asko gustatzen zaizkit. E, programak, ba, gizaila dala, eta gaina be, balio behar dezu, eta aktore izan martza, folionero estilokoak, salak eta saioak, e, mm, emakumearekin jorratutako saioak, horrelako gauzak asko gustatuko ditzeak, e, eh, baina, demoa pila bat. Kanzen, Hainbeste da. egin daiteke. Hainbeste. Eta baliak dituztenek, e, baliabideak dituztenek, e, askoren iritziz, bain ba, gutxi egiten dute, bai. Zure ustez, e, nola gizan beharko luke Euskal Telebista Publiko baten e, eskaintzak? Anitza. Anitza, irekia, euskalduna, euskaltzalea. Eta uste etor faltan duela, e, objetiboa, e, ez da. Nik, boi, a ber, beste ere duguziak ikusten dituzu eta argi dago e, e telebista publikoak ez direla inoiz objektiboak ze argi dago, e, gobernuan dagoenak ere ba, zuzentzen dituela bestak beste, naiz eta komisio bat egon, batzorde bat egon horratzean. Nik ETB-ek usteet e gauza oso txukunak egin dituela, gauza oso txukunak egiten dituela ere tarteka, oso txukunak eta usteet ezin zaio meritu hori kendu. Eta dago bertan jende askolanean benetan oso ona dana. Eta batzuetan pena ematen dit, jendea inona ere izatea bertan geldirik. Dauzkatenak ideak, dauzkatenak saio proposamen berriak, e, gai desberdinak eta horiek ez direla intzatartzen ez da. Horain, nik uste dut ezin dela permititu telebista batean, ba, orain arte, orain dela gutxi arte gertatu dana, iritzi bat eh, ez ustea sartzen, e, ilegalitatearen aitzakitean, e, saiatzea ETB bat ere asko bideratzea kulturara edo folklorera eta ETB bi indartzea. Gure telebista publikoak bestak beste Euskalduna izan behar du, ETB batek izan behar du indarra eta ETB bik ere ondo, baina nik uste bigarren baina batekoa gainera. Orduan, ba, bueno, e, erresa da ere kanpotik esatea, eh? baina askoz gehiago eskatu behar diogu, denek, bueno, e, erkidegoko denek ordaintzen dugun telebista batei. Hain dela hilabete batzuk argi astekarian agerturiko titular eta azpititular batek eh, honela zion. Erredaktore bai, zuzendari ez. Mm. Gizarte matxista baten ondorio ez bada, nola ulertu EHUko kazetaritza fakultatean azkeneko hamarkadan lizantziatu direnen ehuneko hirurogeita zazpi emakumeak izan arren, kalifikazionenen ehuneko laurogeita hiru emakumeak izan arren, EAeko erredakzioetan eta edabideetan zuzendaritza taldeetan oroar gehiengoak gizonezkoak izatea. Bai. Horren erantzunik baldugu. Ba, kurioso izan zen, ze o, ikerketa hori egintzun irakasle bat, beste beste laguna dut eta deitu zian. Eta esan zian, joan, aroa, komentatu jozu amaikan nola dagoen historia, zenbat zeraten, da, gu gehiengoa, e, redakzioan, eta bar, neska gera. Ez ere izugarrezko diferentziakin, eh? Mhm. Baina neska gera. Eta egia da, zuzendaritzan, eh, egun, e, bueno, kontseilua dago, amaika telebistako Kontseilua administrazioa, Dena gizonezkoa dira, sei gizonezko dira, gure hiru sozioak, direla hiru periodikotako sozioak e, taldea gara lehiognal eta taldea berria taldea eta gero elkar euskaltel eta eta eta bainet, barkatu, ekoiztetxea, seiak gizona dira. Eta gero zuzendaritza talde bat daukagu amaika martan laugeranak, hiru gizon eta ni. Eta, ah, eta hori da realitatea. E, eh, erantzuna zein Jo, ba, ez dakit, zatek, nik komunikabide munduan hainbeste emakume ezagutu ditut, berain jefeak, baino milioi bat aldi begoak direnak. Eta eh, ez dut ja, emakume edo gizon ez, eske, jende ona behar dugu. Eta zoritxerrez, edo aukera gutxego ematen dalako, edo ja establezituta dagolako patroi bat, edo askotan amatasunaren aitzakipean jefen begiz, ez? ez eh, emakumearen begiz. Hainbat arlo daude nik horrek atzera botatzen duela emakumearen garapena lan postuan eta larria da oso oso larria. Bota duzun erantzunetik beste Ai. galdera parrasta. <laughs> Egin daiteke, baina bueno, lehenengo aipatu zu amatasuna, mm. zu zeure amazara, Eta nola egiten duzu bizitza pertsonal, zein profesionalaren uztarketa azken batean ardura postu batek, e, eh, kompromiso handia askatzen du, e, nola doa kontua? Lehenik eta behin esker publikoak eman da milioi bat edo milioi bat bosteun aldiz e, eh, atxona monei. E, suerte handia dukat, ditu dala bai nere gurasoak eta bai bikotearen gurasoak ondoan, eta horrela kombinatzen da. Umea ordu asko edo aurreskolan goizez eta arratsaldetan atxonamonekin eta suerte handiarekin hori izan da. Eta uztartu ba, e, egia da gainera hori emakume izan da, nik uste nire bikoteari inorrek ezio galdetu. Baino niri galdetu ziaten denek, e, aurduan geratu nintzenean, e, estentzia hartuko duzu? E, jorna murritza hartuko duzu? Pentsatu duzu lan uztea? Eta esaten nien, lana ez dut zen ere pasioa da e, estentzia ez eta ze, ez dauka dirurik, <laughs> eta dirua behar da bizitzeko. Eta lan murrizketa argi izan gaitezen, zuek ere hori badakizue, no, egon gara lako komendatzen, lan hauetan ez dago lan murrizketak dago, soldata murrizketa, <laughs> baina orduak berdinak dira. Ondorio zuztartzen duzu tetri saiten. Mm. Aipatu dituzu hiru aukera ez, e, usteat murrizketa eta bar, E, gaur egun dagoen e, Guraso politika eitu diogu, bai. <laughs> Ez genekin berezko izena nola azun da, bueno, guraso politika. Amantasun ah, politika ino, zaten genen ez ere, bada, bai. eta bai, Bueno, guraso politika. Ego kia iritzitza izu, beti ere, eh, jakin da, ba, bueno, Euskal Herrian nahi administrazio dela, eta ezperdina dela, zure kasuan erkidegokoa. Bai, ez. Ez. Eh. <laughs> Emateu denan kontra nahola. Baina... Ez, eske dena dago gaizki egituratuan ikuste eta ziratikan E, bai, hori, e, amatasun, jazten batzea, zeratik, atzok esan duzu guraso politika egiten dizuela, eta mm. termino polita ditzen zain, <laughs> politika izan barren. Baina dena, zeratik handena nik uste dut gaizki egitura datua dagoela. Alde batetik, gaina jazten bagea, e, ekonomikoki ere e, baldintzak, komeat izateko baldintzak, gero emakumearen papera amatasunaren barruan, aitaren papera, aitatasunaren barruan, baja kontuak, e, gero nola uztartu lana, e, Askotan pentsatzen dugu olako komunikabide alternatiboetan edo, bai. E, gauza batzuk ez direla sekula aplikatuko eta bueno, kako txartean ere esparru hontan lan egiteko aski privilegiatuak garela. Mm Ez dakit beldurra izan ote zenuen, nahi izan ezkero, adibidez, e, hartu, bueltatzerakoan, e, zuzendaritzan hiru gizon eta emakume bat egotetik lau gizon egotera pasako zirela. Egia esan da ez nun, nola ez nun planteatu ere egin, ez zean beldur hori sartu buruan, baina ez dut uste, ez dut ni kamaikan hori neko arro esan dezakete, ez detela inoiz arazorik izan gai horretan, eh? eta Alde honea eta txarrea, e, ez naute desberdin tratatzen emakume izateagatik eta ez naute desberdin tratatzen ama izateagatik Nik bali maukatara zoren bat umearekin, edo egun batzuk ezin baina izkun, edo amatasun baja izan unean, noski, arazori gabe, egia da ia bete artelan egin nuela, <laughs> baina hori da, ni nire buruarekin horrelakoa naizelako eta orain bigarrenaren zainago, eta nire intentzioa da ere, e, amaiera nahiko artelan egitea, Naiz ezagizu emak kritika jaso ditudan horreatik emakume izan da nola egin dezakedan hori. Eta horri buelta ematen saiatu naiz. Baina ez, amaikan ez detin izan, eta ez naiz bakarra izan, izan dugu beste lankide bat, beste neska bat ere ama izan dana, eta nik uste eterraztasunak izan ditugula horren baitan. Eta beldurrik ez da, ba, beste gizon bat jartzen balue, borrokatuko genuk, <laughs> eh? izaten da baita gizon asko ikoste jentzaiela eh, arduradun postutan emakumeek e, emakumeak daudela e, eh, onartzia edo berdintasunan aldekoak diela adieraziarren nola bizizukoi. Nik nabaritu dut, e, nire lantaldean ez, eh? eta hartura dutenen artean esaten dizuet, ez dut sentitu diferente, ez dut entzun komentari horik. Bueno, baten baten igual egona izena bereziki malaletxian edo edo zein gizon egon daiteken moduan. Ez ari zeba gizeta, igual komentario bat, jo, eh, naro, ze, un... ez diat esan hileroko daukazu, ze zaplazte bat emate bakoitzari, hori da. Baina bai, ze, ze, hormonak edo humore txarreza gaur, ez ari eta orduan ja, zaina zait, esaten dut, gau, ah, dio, eta zuk ere baita zo, eta ez Baina ez dut sentitu hori bereziki lantaldian, baina bai batzuetan, bilera batzuetara jutean, ba, egiten dira bilera, ba, batzuetan, politikari batzuekin, edo instituzio batzuekin, Eta batzuetan, igual juni eta bestean ere parean gizona, eta gizonaren gana jotzen dute, eta hien gana galderak egitea. Askotan nina izenean erantzunak ematen, eman behar ditu dana, botatako gaien inguruan. Eta ordunik ba, oso irrifartxu, e, barbaridadei gabe, esaten dite, eh, bai, baino, nik erantzun dezaket. Eta gertatu zaitere kontrakoa, batzuetan elkarrizketa batean, horrelako kasu batean, gizonezko bat genialean egon, gizonezko nere ondoan dagoen gizonezkoari galdetzen, eta esan beste elkarrizketatzen ari dan gizonezkoaren ondoan dagoen gizonak esatea, e, barkatu, nahiago dut neskak erantzutea. Osea, nabaritza tensio hori, nabaritu dut horrela baina ez berezki ere, larri. Eta nola dantzen duzu eh, amaika telebistan eh, berdintasuna? Azkenean eh, hizkuntza izkuntza ez eh, seksista, gaien trataera, Ba, ez da erreixa, eh? ez da erreixa, zen ikuste eta akatzetan erortzea inerreixa dela. Ez, e, eh, dakai bat, e, ba bai, orokortasun batean, zuk argi dauzkatzu, ez da esan, ez, da, ez dalako dekalogo bat, ez da? Baina argi dauzkatzu marra horri bat zeintzu diran eta horiek ezin direla pasa. Nik uste ba, dukagula hor lan egiteko, ba, elkartu gara bi baino gehiago urtero elkartzen gara edo saiatze gara urtean bitan elkartzen gutxienez bilgunerekin e, pixkat e, nola jorratzen dituzten gaiak, e, zer egiten duten, baita emakume talde ezberdinekin, auzoetakoakin ba, bueno, pixkat terminologia zitze egiteko e, nola tratatu gai batzuk, e, ze, eske batzutan eta nik uste hori komunikabide duten e, arazo handi bat ezta? Emakume zitze egiten denean, hitz egiten da, edo genero indarkeriaz, edo defentsa pertsonala, edo amatasunak, barkatu, emakumeekin hitzin dezakezu ekonomiaz, hitzin dezakezu bai. politikaz, hitzin dezakezu kirolaz, eske arlo guztietaz. Tordun saiatzen gera emakume eta berdintasuna bat, terminologia noski zaintzen, legun guztien naiz batzuetan hanka sartzen dugun eta bi, emakumea sujeto bezala definitzen eta emakumearen tratamendua izan da dela sujeto bezala, ez emakume bezala edo gizon bezala. Horre, orain dela hilabete batzuk Bilbon gertatutako kaso horrekin e, nabaritu zen eh, igual tokiko da bideok ez baina e, nazional mailan lanean ari zaretenok e, bereziki prentsan eduki zen e, oi bai. handia zenbat lan dago oraindik egiteko zer esan behar den ta esaten baldin bada momentu batzutan bakarrik esan behar dela e, Diozu zoroaren, bai, ezta? Bai, bai. hor garrantzia hartu zuenak segituen zen emakumearen lanbideak. Bai emakumearen lanbideak hartu zuen garrantzia, ezta? Eta behin eta berriz azpimarratzea marratzea emakume horrek zertan egiten zuen lan. Eta horrek ba igual eraman dezaken arriskua eta gora eta bera. Oso larria da eta eta gauza tesat hori gure lan taldean eta nesken artean e, testu bat egontzan idatzi za bai eta emakumea ba bueno eh prostituzioa egiten zuen ez da. Ba, esan, ta, bo, garrantzitsu da. Da emakume hori baitu du gizon honek eta emakume hori erail egin du gizon honek. Berdin zego emakume hori bazegoan lanean kalean edo medikua bazan. Berdin, berdin, berdin zego. Orduan, Olako kontra esan batzuk gertatzen dira, ez da? Eta gero, ba, nola hitz egiten, egiten zen, edo genero indarkeria, edo tipo bat jota dagona emakumea eta hartu eta jipoitzen duena. Oso gai delikatua dira, baina hori, marragorri batzuk ezen direnak. Mm. Elkarrizketan aurre ingo dugu, denborane aurreago zelako, eta ke bonita ez, ez da bida, abestia aukeratuzu, Jorge Celedonena, naroa. Bale. Vale. Oantxe lagunek entzuten dutenean deskojonatzen egongo dira. <laughs> E, jo, nahi pila gustatzea egite musika latinoa. Eta hau da, abeslari kolombiar zoragarri bat. Venezuelan ezagutu nuna bere musika eta gero hitz egingo dugu pixkat gehiago baino. Nei Latinoamerika eta internazionalismoak benetan erakartzen hau beraz, entzun ze hau da bestia subidoi ematen dena. amanecer Bai. bai. Baten bat dantzan daude edo baten bat daude entzuten orentxe Radio Tropicala idala <laughs> entzuten. Wikipediak esaten du ere anta hemen ibilia zarela. Bai. Askapenaren eh, bidez, bai. hainbat bizipen ere e, bizitzeko parada e, eh, euki duzu brigadista moduan, nola izan zenuen e, lehenengo harremana e, askapenarekin? motz motzian esango dut, beste da, <laughs> ordu eta egin dugu ja. E, lehenengo harremana izan nuen kubarekin, nik uste Euskal Herrian eh, gehien gondi batek izaten dugu moduan. Kuba, kuba, kuba, kuba sozialismoa, kuban eredua ez Eta kubara askapenara urbildu nintzen eta kuba izan zen ere lehenengo brigada joan nintzena. Jo, kubati gueltatu nintzen jota, Esan ez, jota, galdera askorekin, ze kuba da inkurentzi bat bera, bere osotasunen Euskal Herria dan bezala. Eta etorri nintzen kriston grinarekin esan on, jo, nik hau aukeko ikusi nahet, eh, herri diferentetan, prozesuak, nola dabiltzan, gero konturatzen zinean kuba ere ia da beste kasu bada, baina Euskal Herria da zere interes handia, eta esan hon, nik bide hau jorratu eta ja horra sinitzen askapenan, ba, militatzen, et, eh, bat, balanean, e, ikasten eta ba orduz geroztikan orain egia da orain ez dauka denbora. Orain askapena ez nago. E, baina hasi nitzan ordundik hasi eta herrialde mordo batetan ego naiz. E, Latinoamerikan horretik Jorge Azaledo beste. Latinoamerikan gehien handi bat Apia Ialan eta maite minduan nago herrialde hartaz, hasi nitzan, eske mila esan ditzakete, baino Bolivia, Salvador, Nicaragua, Mexiko, Guatemala, Brasil, Venezuela, guzti horietan egon naiz, eta guztietan baila bete, terdi bila eta maite mindua, zora garria da, zora garria da ezagutzea. Eta zein da brigadistek e, eh, iten dieten ekarpena? Bertako herrialdei, bertako... E, nik uste ekarpen garrantzitsuena dela, bereik ematen diguena. Nik uste eta... E, eh, amai, eh, amaika Azkapenaren, azkapenaren leloa da amaika herri borroka bakarra, ez da? Eta nik uste hori dela ekarpena azken finean. Eh, jakitea mundua oso zabala dela, hemen txaren ikusten gainera munduaren eh, <laughs> margoa daukazu hemen. Mundua oso zabala da, eta ez gera bakarrak munduan, eta horrek sentitzen zaitu ez bakarrik sentiaraztea, ez zain txiki sentiaraztea, eta badala munduan beste puntan, e, herri bat borrokatzen duna, zu borrokatzen dezuna batekan zure independentziaren gatik, zure herriaren gatik, zure izkuntzaren gatik, zure eskuntzaren gatik. Eta gehi bat ikasten dezu bat, hemen bizitzeko eta ekartzeko hango ekarpenak. Eta beraiek ere jakin dezaten, ba, hemen badagoela herri txiki bat, ba, existitzen da, resistitzen jarraitzen deuna eta deguna eta ingo deguna. Zure lana dela eta ba, politikariekin egoteko arte mm. asko dituzu. Aipatu dituzun herrialde guztietan ere eh, esan duzu ba, nola doanango prozesua, zertan ari diren, iruditzen zaizu Euskal Herretik zerbait ikasi genezak eta bereziki gaur egun ardura postuetan daudenak, izango dira parrasta bat ere, e, egonak, herrialde horietan ezagutuak, lan harremanak ere izanen dituzte haiekin, entzutzen ditugu? Uf, eske Nik uste entzun denak entzuten direla, baina gero ona ekartzerako garaian eta hori egia da. Oso desberdina dira prozesuak, osea, ezin da konparatu Euskal Herri bat Boliviako prozesu batekin edo Venezuelako prozesu batekin eta ez dare Eskoziako prozesu batekin nik uste dut egin handi batean ez da gauza batzuk ekarri daitezke eta nik uste dut politikariek egiten dituztela birak handik eta hemendik da uste beharrezkoak direla baina uste dut batzuetan ere nahi baino gutxiago egiten zaiela kaso. Eta batzuetan eh, eurozentrismoa, ez daukago euskal herri zentrismoa. Baina nik uste dut egia da, agian alderdi batzuk beste alderdi batzuk baino gehiago, baino nazioarteko lana asko garatzen du, eh, ikusten ari gean bezala, azken eh, herri honetan bizi, bizitzen ari garen prozesu politikoan da bak prozesu honetan, ikusten da ere ba, zeinek hartzen duen pixka bat nazioarteko politika, zeinek babes, babes politiko hori eta uste hori dala bidea. Bada oraindik ezagutu ez dezun leku bat guztua ongo Denak. <laughs> ezagutzen ez dituzun guztiak. <laughs> ezagutzen ez guztiak eta ezagutzen ditudanak berriro jongo nitzateke askotara Venezuelara bat bat. Osea, Venezuela da Buah, nire antzio zer berezia, zer berezia dago, behin amari esan Ama egunen baten hiltzen manez jasantzia, nola hilko zen ibaino lehen? Da, bale, ba, hiltzen manez errautz zati bat Venezuela. Ta bai, garesti ateako zaigu hor <laughs> araño ematea, ba, bai. Baino, edozin leku da bisitatzeko aukera nik uste, edozin, nahi gehiago iparra baino, baina edozin leku. Eta bisita, bai, baina sekula izan duzu atzerrian bizitzeko grina? Pentsatu dut askotan da ezingo nuke. Herri mina sentitzen bai, Bai, Bai, nik ez zingo nuke Euskal Herritik urrun egon. E, sei labete, bai, gehiu ez. Gehiu ez, gero bai nahi zemengo zalea. Beti ongo naiz jade, eurila, hotza, <laughs> e, beti kale huelta berdina, jende berdina, baina gero behar dut. <laughs> Naro hau ez da zuk aukeratuta zenon kantetako bat. <laughs> Bai, Honek, eh, esan nahi du elkarrizketan amaiera aldea iristen nahi gehala eta bakagu motz-motzian erantzuteko eh, galdetegi bat. Ala jai berdinen, genio guen dela ama bostegun. Eta zurire berdinen gozatugu, ba, esaldi batian o hitz gutxitan esateko behintzat. Orduan, hasiko beha? Hain, nara, gustora guntzara? Eke Bai. <laughs> Zein koloretako amapolak gustatzen zaizkizu? Denak e, moratuak asko ere, baina gorriak. <laughs> Zer da berdintasuna zuretzako? Uff, kriston lana egiteko dauka unitz bat orain dikana. Ispiluan aurrian jartzen zean ean, ze ikusten zu? Jo, kriston defektu pila. Eta esan gaiet, eh, telebiztan lehen izte eta izatez ondo gelitzeatik, egila da. Kriston defektu pila, bai? Eta onditzean ze izan nahi duzu? Jo, onditzean, Euskal Herritar Independiente bat. Izan altzu e, eh, erreferente ikan edo bizitzan erreferenteikan zein izan duak? Jo, pila bat, pila bat. E, eh, nera ama bertan, e, eh, orantxe hilberri zait gainera osaba, ere, eta osaba ere erreferente handia nun. Baina gertuko jendea, ez mi joa mituetara. Ondoko amonak, aitak, osaba, kolakoak. Martxoak sortzi, azaroako eta bost, ekainako eta sortzi, ze bla bla bla, ala... Ba, eskotan dia bla bla bla, eta eskotan dia, ze ondo, e, festa eguna, aldarrikapen eguna, guazen manifestaziora, edo guazen laixitoa jartzera, edo guazen zoriontzea telefonoz, jo, handik aratago. Lan eguna maitu, etxeko giltzak eskuan hartu, atia zabaldu etxekoa, ze pentsatzen zu? Ai, ze ondo etxeno, <laughs> ze eskonektatzen baino etxeno. Eta bendik ateratzen, zertan Pentsatzen hasiko zara. Baia hasi naiz pentsatzen alaba bila jo ber naizela. <laughs> eh, 10 0tik 10 bitartean ze puntuazio emango zinioke elkarrizketa honi? 10ra ta ez da pelota oso gustora egon naiz. <laughs> Experimentu oso txukuna. bueno, eh, alaiak galdera bat utzi zuen, Alaia Martinek, eta zurire galdera bat eskatuko zatugu gure hurrengo gonbidatuantzako. Jo esango zatugu zein den. Bale, ba, alaia galdetu, galdetu dit eh, zer beldurtzen zaitu, ez da? Ba, kontrakoa, zer kalaitzen zaitu? Bueno, ba, galdera zen egingo jo baitu er. Ba, gure urrengo gonbidatua dena ongi baldin badua, miren gaztainaga aktorea eh, irundarra da. Eta nik uste dut oso arrexutzi diozu naroa. ba, bai. Be, <laughs> hobetu dut jakitea. <laughs> bueno, ba, naroa iturri eskerrik asko, eh, gure saio hontan parte hartzetikan. Eta Ni behintzat oso gustoa. Bai, nire galdera bat gelitu zait. Bueno, egia esan bi, denbora bakago mirari. Haze txapa eta... Bai, guain bai, biru minutu bai. <laughs> Bai, biru minututan erantzutekoak. Vale. Eh, galdera, mar galdera hauek berdinak egiten ala gintzaga, eta bazegon bat artean, nola, eta e, aipatu duzunez, e, Venezuela, eta e, Chavezik gabeko Chavismorik badago zure iritziz? Bai. Bai? Zalantzi gabe. Oze azkarra, osongi. Bai. Eta bigarrena, e, ikasturte astapenetan eh, gaude, amaika telebistan ze zertaz gozatu hori izango dugu. Irailan jarraituko dugu antzekoa egiten, urtarrile alderako dauzkago pentsatuak eh, aldaketak, baina horre gongora, zinemaldian, durangoko azokan, preso manifestazio ere bertan daukago gauza pila bat egingo aztapera. Ba, listo, beste ikestu bihari. Ba, hauek izan da, e, naroa iturriri eskerrak eman da, itzi bertza bai? Zure, bai. Bio izu, <laughs> ongi izan eta urren arte. Bai. <laughs>